տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այսօրվա զրուցակիցը Ֆրանսիայի հայ համայնքի երիտասարդ ներկայացուցիչ Սևակ Սարիգայանն է, Բարև ձեզ հարգելի Սևակ, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ հետաքրքիր կլներ ծանոթանալ ձեր ազգանվան նախապատմությանը, ինչպես եւ երբ ձեր ընտանիքը հաստատվեց Ֆրանսիայում։ Կխնդրեինք նաեւ մի փոքր պատմել ձեր մասին, որտեղ եք սովորել, ինչով եք զբաղվում ներկայումս, մասնակցություն ունենում եք ֆրանսիա-հայ համայնքային կյանքին։ Բարև ձեզ, հարգելի Վան, շատ շնորհակալություն աս ինտերվյուի համար։ Փորձեմ եմ մեկ անգամ եմ բոլոր հարցումներում պատասխանել։ Սևակ Սարիկայան եմ, անունս այո, թրքական անուն է, շատ հայերուբես սուրքի մեջ այս անունը գուկա Սարիկայա Թուրքիայի քաղաքին անունն Թուրքիայի մեջ Սարիկայա եթե Google Maps-ի վրա զաննեք տնեք գտեսնեք որ Սարիկայա Թուրքիային մեջտեղը Կայսերին մոտ քաղաքն է իմ փուն անունս Կասպարյան էր իմ բաբիկ դադիգս Կասպարյան էր ինչպես Սարիկայա եղան Չարտինադեն փախեցանն է Սարիկայա քաղաքեն անցան որ Իստանբուլ երտան եւ Թուրքիային կոնե ամենամեծ մայրաքաղաքաբրին։ Հոնսարիկայան դեսան որ Կասպարյանը մագանունը սին նայցեք ալ այս անունը չեք կնարունենալ հայկական անուն է ցես Սարիկայա բիդիցնենք եւ Սարիկայա եղավ։ Գուլբենք Սարիկայա, Կասպարյան էր, Գուլբենք Կասպարյան էր, Գուլբենք Սարիկայա եղավ։ Այն ադենին չարթեն վերջ։ Վերջը Իստանբուլ ապրեցան մամաս բաբաս, անդեղեն են ֆրանսիական։ Բաբաս առաջ Անգլիա գնաց Լոնդոն, Լոնդոնեն Փարիզ եկավ, ուսանելու համար Փարիզ եկավ, անդեղեն մամաս ճանչավ, անանգանան կնաց։ Այսօր ես ֆրանսա ծնեցա, բայց ֆրանսացի չեմ արգավ, ես դեր հայ եմ, ինձ ինքս ֆրանսացի չեմ հաշվեր, ես անանգ եմ։ Ես ինձ ինքս ֆրանսիա հայ գսեմ, Arménien de France։ Ինչ են կարևոր չէ ասենք բաները միայն խոսումի ծևեր են կարևորը հայրենից է վերջը Իստանբուլեն 80-ներուն ադենին ֆրանսայական դարիները որովհետև ոն բան եղավ կուդետա զինվորային ինչպես կսեն չեմ գիտեր զինվորները գարավարությունարին անդերեն շատ հայերուտեմ եւ շատ իրենց ասած կոմունիստ կամ սախագոմյա գսեն թուրքերը անանք գսեն այս մարտոց դեմ բայկարեցան եւ այն ադենին մամաս բաբաս փախեցան հայեն ասելով շատ վախցան կամ որ մնացին այսօր Իստանբուլը հայերը մնացողներն են բայց բավականը փախեցան այն ադեններուն 80-ներուն շատը փախեցան Թուրքիային անդերեն շատ Թուրքիա եկավ Ֆրանսա ավելի ճիշտ բոսահայ ասենք Թբրոսասեր վարժարան ուսանեցա Դպրոցասեր վարժարանը Ֆրանսիա Լորենսի ըսված թաղմն է Լորենսի աստբրոսասեր վարժարանը առաջին դպրոցն է Ֆրանսիայի եւ գարձեմ Եվրոպայի 10 տարի on ուսանեցա 12 տարի անդերեն հաշվապանությունների ես հիմա շատ հաշվապանությունի մեջ եմ շատ լավ գանցնի ամեն բան լավ է անդերեն սկսա հայկական բոլոր բսեմ ցանկին մեջ մասնակցելու բավական տարիներ է 15 15 տարիկանից ի վեր մեջն եմ անունները չեմ կարևորություն չունի գուսակցական միություններուն մեջ բայց մեջն էլա երդասարտական միություններուն մեջ մտա թերգշանագեմ կան որ հիմնեցի մանավանդ թուրսասերի հին աշակերտներուն ասանք բաներ միշտ մեջն եմ նորեն անուն չդամ բան չլա բայց լա ամենավճանշված SSIF-ի մեջ կամ ուրիշ միություններուն մեջ անանգե որ միշտ մեջնեմ գիտեմ ինչ կլա ինչ լար ինչ կսվի ինչ սվիր Ինչպիսին կգնահատեիք համայնքային կյանքը Ֆրանսիայում Արդյոք հայապահպանության մեջ լուրջ խնդիրներ ձեզ համար անձամբ նկատելի են աշխույժ է արդյոք համայնքային կյանքը Չիրինորեն գտնամ ասել ուրենք այսօր Ֆրանսիայի սպիրկի մեջ այսօր Ֆրանսիայի մեջ ֆրանսական երիտասարդ հայերուն մեջ ինչպիսի խնդիրներ կան մեկ բադասխան չի գա ասի իմի իմին բադասխանս է իմին աչկովս է իմին իմին դեսնացս է գնամ ասել որ ինձի համար խնդրեմ շատ կա հարց շատ կա մանավանդ ինձի համար ամենամեծ մեծ մեծ հարցը ֆրանսիա էգո առաջ կամ այսօր հայերը բոլոր հայերը ասենք 600 հազար հայերը ֆրանսիայի շատ շատ գխարնվին օդարներուեց ֆրանսիացի լագամ օդարը լավ ֆրանսացիեն օդար ֆրանսիա լավ ասկսակսածսա հա, շատ բացարի գորեն գսեմ սածս շատ խառնություն կա Problem է, problem չէ, մեծ հարց մնե, շատը գսեն problem է, շատը գսեն problem չէ, այսօր հարգավ որչապ խառնություն կա, անչափ մարդիկ գսեն որ problem չէ, լոժիկ է, որովհետև մարդոց աբրազը ասի է, բայ ես ցեզի իմին մտածումս ասեմ, եթե այո, առաջին, առաջին խառնները այո հայ են դեր որը մաման բաբան գհրեն որ հայը լազավակնին բայց եթե երկրորդ Եթե այս զավակը ոթեր ասիգա դեր առաջին խառնության ենք։ Երկրորդին եթե զավակը նորն խառնվի, այլ ասկե դերտա, մանչը գամախչիգը փոքրը երեք կարորդը հայ չի բիդիլլա։ Ինչպես գուզեք որ հայությունը այսպիսի թեր լա Ես չեմ չեմ ավադար ասոր այս թեորիին, որ այո, հայ պիտի մնանք, եթե ուզենք հայ պիտի մնանք։ Okay, հարգավ ուզելը գա, բայց ուզելը չի բավեր։ Շատ թյուրին է ասել այսօր, որ ինքզինքնից հայ գսկակ, այո, զավակներս հայ պիտի լան։ Բայց եթե զավակնից միայն 1/4-ը հայ է, իր ինքնության եւ իր արյունին մեջ ավելի դժվար է չեմ գսեր որ անգարելի է անգարելի չէ ամեն բան գարելի է աշխարի վրա բայց շատ շատ ավելի դժվար է եւ արդեն մեր հարցերնից շատ դժվար է այսօր այս դժվարության պետք է ճունենք եւ գմդածեմ միայն իմ մտածումս է գնանք շատ երկայն խոսիլասկե գմդածեմ որ որ շաբադենը անսնի անչափ դժվար բիդի ըլլա եթե եթե խառնվին խառնվին խառնվին լոջիկը ասիգա չեմ գիտեր ինձ շատ լոջիկ գերեվի ինչ է այս առաջին խնդրը գա բայց ասենք թե երկրորդ խնդրեմասի գա այն խնդրեմը գա որ այո 100% հայեր կան որ փնավ չեն մասնակցիր հայ ցերնակներուն փնավ չեն նայրինչ կլայն չլար եւ գհերանան ֆրանսիացի գլլան եւ ֆրանսերեն ասիմիլե գսեն ֆրանսիացի գլլան ֆրանսիացի գտարնան մեկ հատ փամուչի գա 10 հատ 20 հատ 50 հատ 100 հատ իրականություն գա ինձի համար ամենեն կարևորները գսեմ աս երկրորդան է որ շատը գհերանան ինչու գհերանան ինձի մնան է այն է որ բոլորնիս հայկական պրոյեկտ ճունինք հայկական մի հատ project ունենք որ ամեն մարդ գսկա որ այս բանը պետք է հետևինք ասանք բամը չի գա հայերուն մեջ եւ գգարձեմ որ ամենա ամենամեծ մեծ մեծ հարցը հոս է առաջ ասիգա է երկրորդը խառնվիլն է երրորդնա գրնամ ասել որ հայերուն ինչպես են ինչպես գգարավարինք լա սպյուրքի մեջ լա հայաստան լա արցախ կգարձեմ, որ շատ-շատ-շատ խնդիրներ կան։ Մարդիկ շատ ինքնին համար աշխատին եւ բոլորին համար չեն աշխատիր։ Գմտածեմ ասիկա երկրորդ կամ երրորդ կամ առաջին աս top 3 խնդիրներն են ինձին այլով ինձ արցունեկն է ինչ հետաքրքրություններ ունի այսօր ֆրանսահա երիտասարդությունը երիտասարդներում մեջ այս խնդիրները գսկացվին գսկասվին, այո, եւ գտեսնանք, որ քիչմը, քիչմը ինչ ցած է ծերնակները, միությունները, հայերու միջև դեսնվիլը, ամեն բանը մանիֆեստացիաները, ամեն բանը կամած կամած պատերազմեն իվեր ինչած է։ Բայց տերգա հայկական երդասարտական սպյուրքը Ֆրանսիայի շատ ակտիվ է ասիկա գնանք լսել պրոբլեմ չէ ավրոպայի մեջ ամենաակտիվն է թեր գա հարգավ թեր լավ է բայց շատ շատ ավելի լավ գնանք գնել եւ շատ թյուրին ցևով կգարձեմ որ շատ թյուրին ցևով գնանք ավելի լավ բաներն էլ Արցախյան երրորդ պատերազմի ընթացքում ֆրանսահայ երիտասարդությունը նույնպես Ֆրանսիայում իր բողոքի ձայնը բարձրացրեց եւ բազմաթիվ միջոցառումների մասնակցեց՝ ի պաշտպանություն արցախահայության եւ ի դատապարտումն ադրբեջանա-թուրքական սանձազերծած ագրեսիայի։ Այնուհետև հետպատերազմյան շրջանում արդեն ինչ գործունեություն են ծավալում, ինչ ծրագրեր ունեն ֆրանսահայ երիտասարդները։ Գրնամսել, որ այո Այո, շատ մեծ մանիֆեստացիա եղավ ճիշտ է բادرազմի ավար, շատ-շատ մեծ 20000, 25000 հոգի մասնակցեցին։ Այո, շատ-շատ ավոր էր, բան մսելիք չի գասուր դա, ամեն մարդ կորզը ըրավ, Միայն եթե գտնամ զիգփամ ավելցնել, գնշենք, որ հայկական, ֆրանսիական, երիտասարդական սպյուրքի մեջ Գիտեք հայերը սկիզբին Ֆրանսիա հայերը գային, վերջը Լիբանա հայերը, Սուրիա հայերը, թուրքահայերը կամած-կամած եկան սպյուրկասան կամած-կամած լեցվեցավ Ֆրանսիա եւ այսօր կամ 2000-ին ի վեր ամենամեծ սպյուրկը կամած-կամած Ֆրանսիա եկող Հայաստանն եկողներն են Փուն Հայաստանն ոչ Թուրքիա ոչ Լիբանա ոչ Սուրիա ոչ Իրան այս է նոր մաս գազմողը Ֆրանսա եւ իմ աչքովս գնամ ասել որ 50%-ը ասեմ հին սպյուրքն է Թուրքիա, Լիբանա, Սուրիա, Ֆրանսա, Իրան եւ 50% նոր սպուրքն է Հայաստան բարձաբես Հայաստան կամ գարլի Ռուսիա գնալալ քիչմը եւ աս մանիֆեստացիաներու մեջ շատ հայտնի էր գեսկես էին եւ շատ լավ է բայց ինչ գուզեսել այս բատկերը ասել է որ 50% հինուսպուրքի ալ շիկար ասիգա իրականություն է ասել է որ մեկ մասը մեծ մասը մաս գործունցուցինք հայկական սպուրքին մեջ հուսանք որ յետկուկան ոյթեր հայեն եւ թար հայ գսկան ինգզինին բայց ալ չեն կար մանիֆեստացիաներուն եւ հուսանք որ հայաստանեն էգոներուն զավակները որ գամ ֆրանսիա ծնածեն բայց շատը հայաստան ծնածե երդասարտներուն մեջ հուսանք որ մեկ կամ երկու սերունդեն նույն ցևով չեն գործվիր չեն խառնվիր ֆրանսացի չեն դառնար հուսանք ասի 20-40 տարի են, բայց շատ արագ պիտի կա այս նոր խնդիրները, ուսանք պիտի ամեն բանը բայենք։ Սպիրկը պիտի գնանք լավ բայել։ Արցախը բայելու համար հայկական երդասարտական սպյուրքը Ֆրանսիայի շատ ակտիվ է։ Հայտնի է, որ Արցախը շատ կարևոր է Ֆրանսիայի սպյուրքի համար։ Արցախը Հայաստանի բեսալ նույն ինչպես մենք նույն ցևով ինձի համար եւ մտածեմ շատ երդասարտներու համար մեկ մաս է, մեկ մաս կգազմե Հայաստան, Արցախ։ Մեզ համար Արցախը Հայաստանն է։ Արցախը մերն է, հայտնի է եւ բիդի բայկարին միշտ որ մեր Արցախը ընդանուր օրեն բայենք եւ ալ յետ առնենք Մի առիթով մեզ հետ հարցազրույցներից մեկում դուք նշել եք, որ Ֆրանսիայում հայ ինքնության պահպանման խնդիրներ կան եւ նշել եք, որ կցանկանայիք նախապատվություն կտայիք մայր հայրենիքում ապրել, եթե բնականաբար լինեին պայմաններ թե զբաղվածության, այսինքն աշխատանք գտնելու հարցում եւ այլ հարցերում։ Այժմ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այդ առումով։ Ճիշտ է, որ սազեի Հայաստան գաբրին եթե կորզ ունենամ, հասկացակ պայմաններ ունենամ ճիշտ է եւ թե միշտ ճիշտ է Պատերազմեն ի վեր եւ աս երկու դարիեն ի վեր շատ չփոխվեցավ դեսած ծևս ինձ համար թե նույնն է։ Ճիշտ է որ քիչ մը բաներ փոխվեցան, բայց կարևոր չէ, գիտեք, Հայաստանը եւ Արցախը մեզ համար միտք մնա միայն պատերազմը եղավսելով չի դեսեմ որ ալ չեմ կար, ոչ ոչ, բամը չփոխվեցավ դեր, բայց հարգավ անանք կդեսնամ եւ գարտեմ շատ երդասարտ գսեմ որ պայման ունենամ ներտամ չունենամ ներ չեմ երտար բայց կարելի է գամած գամած կմտածեմ որ սխալ մտածելու ստեղծելու գերբն է, գարելի է պետք է հոներթալ եւ պայմանները ինքնից շինենք, հա։ Շատը, այո, կան գիտեմ եւ գճանշնամ երդասարտներ, որ այսօր Հայաստան գաբրին ալ 1 1.5 տարի է Հայաստան գաբրին եւ շատ ուրախ են անդեր եւ շատ հբարտություն գբերե մեզի եւ հույս կուտա որ մենք ագրնանք երթալ պետք է մարտիկ օրինակ լան եւ շատ լավ է այս օրինակները Ցուցունեմ որ գարելի է այո ֆրանսիան գնագերտալ Հայաստան ապրիլ եւ խաղաղորեն ապրիլ այո գա եւ բիդլա եւ էսա այո գմդաձեմ Արցախն ու Արցախահայությունը ինչպիսի տեղ ու դեր ունեն ֆրանսահայ համայնքի կենսագործունեության մեջ եւ ինչ մտորումներ ունեն հայ երիտասարդները կապված Արցախի հետ, որքանով են ծանոթ Արցախին, Արցախյան խնդրին։ Արցախը եւ Արցախահայությունը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Գմտածեմ, որ Արցախը դեռ քիչ ջանցված է, ճիշտ ասենք, ակտիվներում մեջ, ասենք, ինչպես 3 հատ հայ կա։ Ակտիվները շատ լավ գնահատան Արցախը, Արցախ կացած են, դեսազեն Արցախը, գիտենք Արցախը ինչլալը ամեն ակտիվները գիտեն, ինձիպես կան որ մինչև դիրք կացած են, զինվորները դեսած են, ճիշտ է որ մորսասել երկու անգամ դիրքերը վրա կացի Արցախի, դեսած եմ մեր զինվորները 2016-ին եւ 17-ին 4 օրի բادرազմի վերջ կասազեի գիտեն ինչպես է բայց մյուսերը քիչ կացած են Արցախ բայց այսօր շատը գուզեն այցելել Արցախ շատ հայեր գուզեն Արցախ երթալ, բայց Արցախ երթալը դժվար ցավ, նայինք եթե Թյուրին մի դերտան։ Ձրակրեր ունինք Արցախը այսերելու, հա, այս մոդանեն երթալու միտք ունիմ այցելելու բիդի փորձեմ անցնել checkpoint-ները, գիտեմ որ քիչ մթրվարցավ, բայց ջարմը գտնանք եւ շատ ենք որ միություններու մեջ կուզենք մեր ընկերները Դանիլ Մեզիետ որ դեստան այցելեն Արցախը օրինակ Հայաստան ամուսնանալու միտքը ունիմ եւ բիդինեմ հա հայտնի կալդարի ինչն է Սպյուր Հայաստան Արցախ աս երեքած գաբերը միությունը ինչպես կտեսնամ ինձ համար մեկ մաս կգազմե Սպյուր Հայաստան Արցախը մեկ է եւ մեկ պետք է լա եթե չլա գարձեմ որ հայտնի է որ Հայաստանը բիդի բիդի գործունեություն ունենք կամած կամած պետք է Հարաճանանք այս միության մեջ Սպյուրք Հայաստան Արցախ պետք է երիտասարդները այս կորզը, այս բարդականությունը առնեն եւ պետք է միասին ըլլանք։ Ինչպես, ինչ պետք է հարաճացնել։ Կմտածեմ, որ ինչպես էսի մեր կառավարված ծևը սխալ է այսօր։ Այո, ճիշտ է, որ քայլեր կան, Սպյուրքի մինիստերը գա ճիշտ է Եվ լավ է, բայց կարելի է պետք է ավելի ակտիվ ծևով կորզացվի, ավելի լավ ծևով կորզացվի եւ ավելի պետք չէ Հայաստանը ըսե որ նայեցեք մենք ասի գնենք քոցեզի մենք Հայաստանը ըսպուրքինետ բզիկ բաներ ունելու համար գնենք ոչ պետք է ըսպուրքը եւ Հայաստանն եւ Արցախը հարգավ բայց ըսի ցեզի ինձ համար Հայաստանը Արցախը մեկ մաս է Պետք է ցերկ ցերկի աշխատենք ոչ թե Հայաստանից է ցուցան գրեք, ցուցանան գրեք երկու գողմենա քեշ պետք է պետք է լավ հասկացվինք, ինչև այսօր մտածեմ որ սխալներ եղավ եւ քեշ հասկացվեցանք։ Շատ սպյուրքի մեջ երդասարտները գմտածեմ որ Հայաստանը իրենց վերեն գխոսին ինչպես ասեմ որ մենք Հայաստանն ենք Հայաստանն ենք, դուք սպյուրքն եք, մեզ եսելիք բամը չունիք։ Մեզի չեք գնարսել ինչ պետք է նենք, մենք ավելի լավ գիտենք, մենք հոսկաբրինք։ Ճիշտ է։ Հայաստան ապրողները Հայաստան գաբրին եւ ավելի լավ գիտեն իրենց խնդիրները եւ ասի պետք է վրան սելիկ բամը չի գա բայց սպյուրքը դուրսեն բաներ գտեսնա եւ ուրիշ ցևով գտեսնա եւ պետք է Հայաստանը Օքեյս է, բաներ ըսածնի ճիշտ են եւ այս ցևով, եթե ըսպյուրքը ըսկա որ Հայաստանը իրենց մտիկ կնե, իրենց մտածումը հասկնա, գհեդեվի, գմտածեմ այս ցևով, աս ըսպյուրքի անդամները գամած կամած Հայաստան միդիաբրին։ Հայկական երդասարց սպյուրքի մեջ ակտիվները, ակտիվ եղողները գուզեն Հայաստանաբրիլ։ Շատ գուզեն։ Բայց ինքնին գարելի է եւ կարելի չէ անանգե գսկան որ դեղերնին հոն չէ տեր բայց պետք է հոն ըլա եւ հայաստանը պետք է ցերկերը բանա եւ ասե օքե մդիկ կնենք ցեզի 10 միլիոն հայը դուրս կաբրի եւ չեք կնարսել որ դուք դուրս կաբրի լավ չէ բայց սպյուրքի հին սպյուրքը ասենք որոշումով չկացին հայաստանեն ցեղասպանվեցան անանք կացին անոր համար կմտածեմ հայաստանը Սպիրկը պետք է Հայաստանը օգնե, բայց երկու գոմեն պետք է կա եւ երկու գոմեն պետք է հասկացվինք եւ աշխատենք ցերկ ցերկի, եղբայր ու քույր ենք, բան չի գա, դարբերություն պետք է չլա մեր մեջը։ Այո, սպիրկը պետք է չէ որ ըսե, պետք է Երևանին, չգիտեմ, նոր կանոն մահանել, կանոն հանելու համար հոս չենք, անիկա ճիշտ է, աբրողը կանոնը գնահանել, բայց գլոբալ միտքերը մեծ քայլերը մեծ ծրակիրները պետք է միասին արնենք չէ, բայց կոնե միասին մտածենք, կոնե միասին մտածենք։ Հարգելի Սևակ, կրկին շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ձեր բոլոր նախաձեռնություններում ու ծրագրերում՝ ի նպաստ հայապահպանության եւ մայր Հայաստանի ու Արցախի։ Հարգելի Իվան, շատ շնորհակալություն Արցախի հանրային ռադիոյի շնորհակալություն ցեզի հաջողություն կմաղթեմ եւ Ֆրանսայի երդասարտության ցայն դալու համար շնորհակալ եմ։ Միասին ենք ուրիշ ինչ կնամսել հայերենիքի փրկության միշկը բայկարինք։ Աստչապ, շատ շնորհակալություն։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ Ֆրանսիայի հայ համայնքի երիտասարդ ներկայացուցիչ Սևակ Սարիգայան ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, տաղավարում աշխատեց հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը, կհանդիպենք